Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. je 1975. godine. U Kambođi je nastupila sušna sezona i po petu godinu zaredom trupe crvenih mera krenule su u napad na glavni grad Phnom Penh. I petu godinu zaredom plan je bio isti. Odsječeni su kopneni putevi prema glavnom gradu i prekinut je put rijekom Mekong. Phnom Penh se mogao obskrbljivati samo zrakoplovima koji su slijetali u zračnu luku Pochentong. Crveni kmeri, čiji su položaj bili udaljeni manje od 8 km od zračne luke, te su zrakoplove gađali iz stopova tenkova, strojnica i protuzrakoplovnih raketa. Pista je bila pod topničkim i raketnim udarima. Glavni grad koji je u doba mira imao 500 tisuća stanovnika i u koji je tijekom rata došlo milijun i pol izbjeglica, bio je na rubu. Tjednik Time u broju od 17. ožujka 1975. donosi ovu priču o penu. Prva raketa toga dana pala je na tržnicu u voćem i ubila sedmero ljudi. Druga je pala na 30 metara od teniskih terena kod Circle Sportifa. Četiri sata kasnije raketa kalibra 107 mm pala je na napučenu ulicu ispred hotela Monerom. Odmah je ubila 11 i osakatila još tucet ljudi. Goruća Honda odletjela je u zrak i pala na rikšu čiji je vozač već bio mrtav. Usprkos tim užasnim prizorima, kambođanski glavni grad uspio se i ovaj tjedan obraniti. Crveni kmeri davili su grad pritiskujući rijeku Mekong, obskrbnu žilu kucavicu. Sosten Fernandez, zapovjednik vladinih snaga, inzistirao je na tome da vladine snage mogu otvoriti rijeku. Ali šef pomorskih operacija admiral Wong Serendi priznao je da je situacija na Mekongu beznadna. Krajem ožujka vlada je zapovjedila da se posijeku stabla uzduž avenije demokracije u Phnom kako bi se ona mogla koristiti kao pista za slijetanje opskrbnih zrakoplova kad crveni kmeri zauzmu Počentong. 1. travnja predsjednik Kambođe Lon Nol pobjegao iz zemlje na Havaje. Naslijedio ga je general Sao Koi. Njega je dopisnik Tajma David Aikman upitao kako će obraniti grad. Novi je predsjednik ovako odgovorio na to pitanje. Otići ću među vojnike i narod kako bih ispitao situaciju i ulio u njih pouzdanje. Imate li vi konje? Konjima morate govoriti kako bi im ulili pouzdanje. Ako vaš konj ima u vas pouzdanja, dopustit će vam da ga uzjašete. Morate pogladiti tog konja, smiriti ga. Novi je predsjednik sazvao vojne zapovjednike i održao s njima sedmosatni sastanak. Na tom sastanku odlučeno je da se vojnicima podignu plaće i da im se tako podigne moral. Doduše nije bilo jasno odakle će novac doći jer je već potrošeno 275 milijuna dolara američke pomoći za 1975. Vlada je tražila još 222 milijuna, ali Kongres nije namjeravao odobriti tu pomoć. U Phnom Penu situacija je bila sve gora. Novinar New York Timesa Sidney Schanberg je ovako opisao situaciju u kambodžanskom glavnom gradu sredinom travnja. U bolnicama jedan krevet dijele dva ili tri ranjenika. Podovi su klizavi od krvi i čuju se dječji krikovi bola koji paraju srca posjetitelja. Crveni kmeri počeli su ponovno u redovitim razmacima granatirati sjeverni dio grada. Govori se da je zrakoplovna luka koja se nalazi na zapadu pred padom. Širi se strah. Francuzi koji stanuju u Phnom Penu počeli su isticati francuske zastave na vratima ili pročeljima i tako pokazati svoju nacionalnost, jer je Francuska priznala vladu crvenih kmera. Gradom se širio strah jer je postalo jasno da će ga ovoga puta crvenik kmeri zauzeti. 12. travnja iz Phnom Pena je evakuirano osoblje američkog veleposlanstva. Tada je postalo jasno da od američke pomoći neće biti ništa. Kraj je došao 17. travnja 1975. Predstavnici kambođanske vlade dovezli su se do 600 km na cesti broj 5 i tamo su se predali predstavnicima crvenih kmera. Pobjednički vojnici ulazili su u grad. Moglo ih se prepoznati po tome što su bili odjeveni u takozvane crne piđame i oko vrata su nosili crveno-bijele šalove. Većina tih vojnika nije se smiješila. Mnogi su se bojali crvenih kmera. Bilo je dobro poznato da je rijetko koji novinar ili vojnik izašao živ iz njihovog zarobljeništva. Nakon što su ušli u grad, crveni kmeri zarobili su i Sidnija Šanberga i njegove kolege. Od pogubljenja ih je spasio Šanbergov prevoditelj kambođanac po imenu Dit Pran. Pred ulazak crvenih kmera u grad, kambođanci zaposleni u uredu tjednika Time poslali su ovu zadnju poruku u centralu. Kraj se brzo približava. Sve će biti izgubljeno. Neće više biti izlaza. Ljudi su znali da su crveni kmeri okrutni. Kada su 1974. zauzeli stari kraljevski grad Udong, pobili su desetak tisuća ljudi. Već 1973. počeli su raseljavati gradove koji su došli pod njihovu kontrolu. Zločinima su još doprinosile i unutarnje podjele među crvenim kmerima. Što se početkom 70. godina događalo u sjevernom dijelu Kambođe u području koji su nadzirali crveni kmeri pod zapovjedništvom Ke Pauka, opisuje Ben Kirnan profesor na sveučilištu Yale, jedan od najboljih poznavatelja moderne kambođanske povijesti. Profesor Kirnan je jedan od osnivača Centra za dokumentiranje genocida u Kambođi. U području Kompong Toma organizaciju su vodili okrutni ljudi. Njihova je disciplina bila strašna. Bilo je puno smaknuća. Uništavani su budini kipovi i pagode. Postojali su kampovi za žene i djecu, odrasle ljude. Objedovati se smjelo samo zajednički. Obroci su se sastojali od bezmesne rižine juhe. Djeca nisu smjela poštovati roditelje. Redovnici nisu smjeli moliti. A muževi nisu smjeli živjeti sa svojim ženama. Ljudi u Kambođu ipak su se nadali boljim vremenima. Pet godina krvavog rata konačno je završilo a i crveni kmeri davali su signale da će ipak biti blagi. Na konferenciji za novinstvo održanoj u Parizu, Chao Seng, član politbiroa komunističke partije Kampučije, rekao je da će se izdajicama suditi, ali da će suđenja biti održana na ljudski način. Ali već 17. travnja crveni kmeri počeli su prazniti Phnom Penh. Govorili su da će grad napasti američki bombarderi i da se stanovništvo treba skloniti izvan grada. Ispražnjene su kuće, stanovi, bolnice, uredi i onda je zemlju progutao mrak. Zemlja se potpuno zatvorila prema vanjskom svijetu. Te 1975. počela je nulta godina kambođanske povijesti. Taj mrak malo će rasvijetliti petočlana novinarska ekipa koja je 1978. godine posjetila demokratsku kampućiju, kako se prema crvenim kmerima zvala Kambođa. Novinarska ekipa došla iz Jugoslavije. Jedan od novinara u toj ekipi bio je i Maroje Mihovilović. Mi smo tamo sletili, strpali su nas u neke automobile, onda smo počeli ići prema gradu i ono prvo što smo vidjeli da nema žive duše nigdje, druga stvar koju smo vidjeli da je to jedno groblje automobila tamo, kuće su bile napuštene, ali najviše je bilo, nam je u prvi trenutak su nam se neobično bilo, da smo vidjeli puno automobila koji su stali uz ceste, ali svaki automobil je bio bez kotača jer kako su oni koristili aute, a nije bilo nikakvih vulkanizera, niti nije bilo mogućnosti za kupnje ovih guma, kad im bi im puknule gume, oni bi našli neki ostavljeni automobil, skinuli bi gume, promijenili i onda bi se vozili sa drugim gumama, to smo kasnije ustanovili. Grad je bio potpuno prazan, pust, bilo je jako vruće, toplo i čovjek bi očekivao da će to sve biti prepuno ljudi, ali tamo mi smo prolazili kroz grad u kojem apsolutno žive duše nije bilo. 17. travnja 1975. crveni kmeri su sve pripadnike diplomatskog osoblja i strane novinare okupili u francuskom veleposlanstvu. Tamo je bilo i kambođanaca, pripadnika starog režima i suradnika novinskih agencija. Crveni kmeri tražili su da oni izađu iz veleposlanstva. Sidney Schanberg je pokušao spasiti svog prevoditelja Dita Prana pokušaj spašavanja opisao u članku objavljenom u New York Times magazinu. Naslov članka je Smrt i život Dita Prana. Za Dita Prana postojala je samo jedna nada. John Swain je imao drugu britansku putovnicu. Bila je na njegovo ime, ali mislili smo da ju možemo preraditi i tako dati Pranu novi identitet. Al Rokov je počeo raditi s olovkom, žiletom i ljepilom. Swain ima dva srednja imena, pa smo izbrisali John i Svein i Pran je dobio novo ime. Ali ono je bilo teško za izgovoriti. Anketil Bruer. I Pran je proveo nekoliko sati pokušavajući naučiti izgovoriti to svoje novo ime. Zamijenili smo Johnovu fotografiju Pranovom i sljedećeg dana, 19. travnja, predali smo putovnice Francuzima. Dan kasnije Francuzi su došli do Sveina i rekli mu da to neće upaliti. Rekli su da će crveni kmeri također brzo uvidjeti krivotvorinu i da će to dovesti u opasnost cijelo veleposlanstvo. Francuzi tvrde da će crvenik Meri na mjestu ubiti Prana, a možda i nas, i inzistiraju na tome da Pran ode. Dita Prana nisu uspjeli spasiti. Samo su se uspjeli spasiti njegova supruga i djeca koji su otišli iz Phnom Pena za Sjedinjene američke države prije ulaska crvenih kmera. Dit Pran pridružio se stotinama tisuća stanovnika kambođanskih gradova koji su evakuirani na selo. Evakuaciju ovako opisuje David Chandler u knjizi Brat broj 1, politička biografija Pola Pota. Što se dogodilo, iznenadilo je sve osim zapovjednika crvenih kmera. U tjedan dana stanovnici Phnom Pena, Batambanga i drugih gradova otjerani su od crvenih kmera na selo i rečeno im je da se prihvate poljoprivrednih poslova. Tisuće evakuiranih, posebno onih vrlo mladih i vrlo starih, umrlo je u nekoliko sljedećih tjedana. Neki od preživjelih putovali su više od mjesec dana. Kada su mlade i teško naoružane vojnike koji su ih pratili pitali kamo idu, Rečeno im je da slušaju Ankar Padevat ili revolucionarnu organizaciju koja će djelovati kao njihov otac i majka. Evakuirani su se nazivali novi ljudi ili ljudi 17. travnja jer su se tek tada pridružili revoluciji. Ljudi na selu zvali su se starim ili temeljnim ljudima i prema njima se odnosilo malo manje okrutno. Iza tih ljudi ostali su prazni gradovi u prazni Phnom Penh je 1978. ušao i Maroj Mihovilović prvi dan nismo, ono kad smo došli, pošto smo došli kasnije popodne, nismo, ostali smo tamo u kući, a kad smo sljedeći dan se probudili, onda mi nismo znali uopće da li će oni nas pustiti da mi idemo sami po gradu. Mi smo se onda uputili u grad, išli su neki stražari iza nas i onda to su vam bile neobične stvari. Grad je pošto je bio potpuno pust, vi ste čuli cvrčke, ono koji su cvrčili, ne znam, do 200 metara, jer je potpuna tišina bila u gradu. Ne? I druga stvar, jedino bi se čulo neki poneki kamiona kad bi prošao negdje u nekoj desetoj ulici. Mi smo krenuli tamo i sve su kuće bile zatvorene, nigdje bilo, nije bilo žive duše, ali se vidjelo da je to kao u Pompejima, da se zamrzno život u gradu u jednom trenutku. Ne? Prolazili smo kraj jedne radionice šeširđija jednog i onda su tamo bili unutra u šeširi na kojima on točno radio ono se širi bez oboda, ne znam, kape koje su bile na pola napravljene. Tu se vidjelo točno kako je to stalo. Jer recimo išli, došli smo do pošte, pošta je bila isto tako potpuno zatvorena, neko je stavio sve stolce na stolove onako kao kad se metne u recimo nekom restoranu. Drugog jutra očito niko nije bio koji bi to vratio natrag. Ne? U gradu je, velim, prometa nije bilo nikakvog, kako ovi ljudi nisu znali, ovi koji su došli u, u, u grad, to su sve bili neka djeca sa sela koja uopće nisu razumjela kako grad živi ali im je sve bilo sumnjivo. Sve što je bilo napisano, to je njima bilo sumnjivo. Oni su sve imena ulica, sve ove firmi, sve su imena stanovnika na kućama, sve su prefarbali sa bijelom bojom. Čak su i prometne znakove sa bijelom bojom obojali, samo da ne bude nikakvog, nikakvog znaka od ničega što je bilo kao od prošloga društva. kada me ne budu trebali, ispinuće me kao košticu od trešnje. Ovo je rečenicu o vođama crvenih kmera izrekao princ Norodom Sihanuk. Do 1970. princ je poput božanstva vladao Kambođom i vodio je izuzetno složenu politiku. Godine 1965. prekinuo je odnose sa Sjedinim američkim državama, ali je tijekom cijelog rata prešutno podržavao američko bombardiranje istočne Kambođe, gdje su vjet Kong i sjeverno-vjetnamska vojska izgradili svoje baze i gdje je završavao Ho Chi put. Princ je vodio i prokomunističku vanjsku politiku, oslanjao se na Kinu i Sovjetski savez, ali održavao i sjajne odnose s Francuskom. Bez obzira na prokomunističku vanjsku politiku, unutarnja politika princa bila je krajnje konzervativna. Crveni kmeri, to ime komunističkim gerilcima je nadjenuo sam princ, u njegovu su se vrijeme krili u najzabitijim dijelovima džungle i ovisili su o pomoći sjevernog Vjetnama. Ali 1970. princa je u državnom udaru svrgnuo general Lon Nol. Princ je otišao u Peking i tamo su ga uvjerili da prihvati crvene kmere. Stvorena je privremena vlada a onda su se ispunile prinčeve riječi. Tjednik Time u broju od 19. travnja 1976. piše. Kada me ne budu trebali, ispljunuće me kao košticu od trešnje. To je princ Norodom Sihanuk izjavio o novim vladarima Kambođe. Prošlog tjedna se ispunilo Prinčevo proročanstvo. U radijskom obraćanju vicepremijer Kije Sampan objavio je da je Sihanuk dao ostavku na položaj državnog poglavara, iako je 20. ožujka Nacionalna skupština potvrdila njegov položaj. Sampan je izjavio da će princ, nasljednik duge loze kmerskih kraljeva i doslovno polubog tijekom svoje 30-godišnje vladavine, primati godišnju mirovinu od 8000 dolara i da će u njegovu čast biti podignut kip stranim novinarima i svima ostalim zainteresiranima za prilike u Kambođi nije zapravo bilo jasno tko vlada tom zemljom. Princa je na mjestu predsjednika državnog prezidija zamijenio Kije Sampan. On bi trebao biti prvi čovjek te države. Premijer je te 1976. postala osoba pod imenom Pol Pot, za koju se tvrdilo da je bio radnik na plantaži Kaučuka. Još su bila poznata imena Salo Car, Jeng Sari, Son Sen, Nuon Chea ali stranim će promatračima trebati godine kako bi ustanovili da su Salo Car i Pol Pot jedna te ista osoba. Tek 1976. službeno je raspuštena vlada Ujedinjenog fronta koja je osnovana 1970. Donesen je tada i novi ustav, ali se u njemu nisu spominjale riječi socijalizam i komunizam. Tajnovite vođe crvenih kmera znale su ipak što žele htjele su izgraditi novo društvo. Kambođa je trebala početi od početka. Staro društvo zajedno s ljudima trebalo je biti uništeno. Novo društvo trebalo je biti komunističko, izgrađeno prema načelima koje su postavili klasici marksizma i lenjinizma i naravno kineski vođa i teoretičar Mao Tse-tung, govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Za njih je to značilo da onu revolucionarnu potencijalnu poziciju, kako je imao proletarijat kod Marksa, treba imati mali, slobodni zemljoradnici u azijskim uvjetima Kambođe. A da su građani neprijatelji seljaka. Građani se pritom doživljavaju kao stanovnici gradova. Koristi se poznata Maova formula, selo će pobijediti grad, i oni već u e, ljeto 76. godine donose odluke koje su bez presedana u povijesti o ukidanju gradova, raseljavanju gradova. Svi se gradovi raseljavaju, svo se stanovništvo seli na provincijalne e, poljoprivredne površine i šalje ih se da tamo rade. I onda se naravno pokazuje da mnogi njih to nisu u stanju. Da neke funkcije države ne funkcioniraju, oni to vrijeme nemaju niti organiziranog zdravstva, niti organiziranog školstva, zapravo osim vojske i djelomično policije, čak i ona ne funkcionira potpuno, nema i ništa drugo. Ideologijska se pozicija još zaoštrava, opet po u modelu koji stalno tvrdi da se napredovanjem socijalizma paradoksalno, kako bi on rekao, dijalektički zaoštrava klasna borba. I onda oni na bazi jednog e, krivo interpretiranog, a na francuski krivo prevedenog Marksovog citata, proglašavaju intelektualce najvećim neprijateljima revolucije, to jest seljaštva i odlučuju eliminirati intelektualce kao kontrarevolucionare po naravi svoje pozicije. U demokratskoj kampući nije bilo novca, pošte, nije bilo televizije, novina radio Phnom Penh emitirao je samo tri puta na dan. Iako su se rukovodioci demokratske kampuće hvalili pred novinarskom ekipom iz Jugoslavije da su u tri godine uspjeli iskorijeniti nepismenost, Novinarska ekipa iz Jugoslavije saznala je da u te tri godine nije objavljena niti jedna knjiga. Samo je tri puta mjesečno izlazio jedan list. Pin Jataj u knjizi Pogubna utopija svjedočenje spašenog od kambođanskog genocida ovako opisuje život u kampućiji crvenih kmera. U demokratskoj kampućiji nije bilo zatvora, sudova, sveučilišta, ni srednjih škola, ni novca, ni pošta, ni knjiga, ni sporta, ni razbibrige. Nikakav predah se nije tolerirao u 24-satnom danu. Svakidašnji se život dijelio ovako. 12 sati fizičkog rada, 2 sata za jelo, 3 sata za odmor i obrazovanje, 7 sati sna. Bili smo u jednom neizmjernom koncentracijskom logoru. Nije bilo nikakve pravde. Ankar je odlučivao o svim trenucima našeg života. Crveni kmeri često su koristili parabole kako bi opravdali svoja dijela i svoje proturječne naloge. Uspoređivali su pojedinca s govedom, Vidite ovoga vola koji vuče plug. On jede gdje mu je naloženo da jede. Ako ga pustimo da pase na ovom polju, on jede. Ako ga odvedemo u drugo polje, gdje nema dosta trave, on brsti gdje može. On se ne može sam premjestiti. Njega se nadgleda. A kad mu kažemo da vuče plug, on ga vuče. Nikada ne pomisli na svoju ženu, na svoju djecu. U demokratskoj kampući čovjek je mogao stradati zbog najmanje sitnice. Dit Pran, koji je nakon odlaska iz francuskog veleposlanstva odveden na rad na selo, izjavio je da nikada nije napravio niti jedan pokret, a da nije bio siguran da su mu šanse za preživljavanje barem 50-50. Pran i ljudi slični njemu bili su još u većoj opasnosti. On je pripadao obrazovanim ljudima i da bi preživio, tvrdio je da je prije 17. travnja bio samo obični vozač taksija. Mnogi su ljudi poginuli zato što su ih crveni kmeri smatrali intelektualcima. Ali im nije lako ustanoviti tko su ti kontrarevolucionari, dakle intelektualci. Dok se jedan od e, Sampanovih, je Sampani Pol Pot bili dva vođe, jedan od Sampanovih e, tajnika nije dosjetio na jednostavni trik. Intelektualci puno čitaju, budući da puno čitaju nose naočale, prema tomu treba naći ljude koji nose naočale i njih eliminirati. I oni su doista pobili oko 150 tisuća ljudi samo zato što su nosili naočale. Ukupno su pobili oko 2 milijuna ljudi, računa se. Imate grozne slike brda naočala koje su ostavljena gdje su, prije nego što su ljude tjerali u logore. Jer su smatrali da oni koji nose naočale naprosto su neprijatelji. Tada nije bilo moguće imati leće, naravno, u Kambođi. Oni bi naprosto dali ljudima neki tekst da vide mogu li čitati bez naočala ili ne. I to se smatralo jednostavnim kriterijem, koje naravno ima jednu opet potpuno perverznu konsekvenciju, da su nastradali i mnogi nepismeni, koji nisu mogli čitati premda dobro vide zato što ne znači. U zemlji crvenih kmera nije se puno polagalo na obrazovanje. Sve ono što se moglo nazvati buržoaskom znanošću odbacivalo se. Knjige pisane na francuskom i engleskom smatrane su imperialističkim pismom. Knjige pisane na kmerskom također su odbacivane jer su nastale u feudalnom dobu. Spaljivale su se ne samo diplome, već i obiteljski albumi s fotografijama. Revolucija je za vođe crvenih kmera bila počinjanje od nule. Oni su doslovno shvatili Maovu rečenicu da se najljepša poema piše na bijeloj stranici. Crveni kmeri imali su ovu parolu. Samo je novorođeno dijete bez vezanosti. Zato su se i crveni kmeri oslanjali na djecu i adolescente. Oni su činili dobar dio vojske i oni su bili najokrutniji među crvenim kmerima. Sidney Schanberg u članku Smrt i život Dita Prana donosi ovu priču o mladim crvenim kmerima koju mu je ispričao njegov nekadašnji prevoditelj. Izdvojeni su vrlo mladi ljudi, a učilo ih se samo disciplini, samo slušanju naloga, bez potrebe za opravdanjima. Nisu vjerovali ni u religiju, niti u tradiciju, samo u naloge crvenih kmera. To je razlog što su mogli ubijati i svoje vlastite ljude, uključujući i dojenčad, kao da tuku komarce. O tim mladim crvenim kmerima u svojim memoarima objavljenim pod imenom Rat i nada nakon pada režima pisao i princ Norodom Sihanuk odvojeni od obitelji, bili su indoktrinirani od starijih kadrova komunističke partije i čak su bili poticani da igraju okrutne igre s životinjama. Razdvojeni od roditelja i rođaka, izgubivši budistički moral svojih starijih, ti mladići i djeca postali su oruđe terora crvenih kmera. Ti mladi kadrovi pratili su i Maroja Mihovilovića na putu po Kambođi mislim ovi šoferi džipova koji su nas vozili, to su bili klinci, kaznam, 15 godina. Kad smo išli kroz Kambođu, išao neki kamion, odnosno mi smo išli u jednoj koloni sa vojnicima, a na kraju išao neki kamion gdje, gdje su bili provijant, hrana, ne znam, i tamo su bile isto neke kao kuharice, to su isto bile sve mlađe, mlađe ove osobe kad smo došli u neku radnu organizaciju jedan put kao da nam pokažu kako oni neku industriju stvara. To su bila takva djeca, toliko mala djeca da su oni morali staviti neke sanduke na kojem su djeca stala da bi mogla doći do strojeva, odnosno do, ne znam, bio je tamo neki ne znam, Drebank ili tako dalje. Svi su bili praktički ovih s kojima smo se mi sretali mladi, ne, vojnici su svi bili djeca, ne, to, to apsolutno je bilo tako, ne. Prema polupotu prvom čovjeku crvenih kmera prije revolucije u Kambođi postojalo je pet klasa. Seljaci, radnici, buržuji, kapitalisti, feudalci. U novom društvu, u demokratskoj kampući, Ustav je odredio da postoje samo radnici, seljaci i sav ostali kampućijski radni narod. U stvarnosti postojala je podjela na dvije klase na stare ljude, ostale seljake koji su cijelo vrijeme rata proveli na selu i na nove ljude, stanovnike gradova, intelektualce, ljude sa završenom srednjom školom ili fakultetom, obrtnike, činovnike. Svi su oni bili neprijatelji novog društva. Novi ljudi bili su poput robova. Najniža jedinica organizacije društva u Kampučiji bila je skupina ili krom. Skupinu je činilo 10 do 15 malih obitelji obitelji nadzirao je tročlani komitet. Predsjednika komiteta birala je komunistička partija. Od komiteta se očekivalo da podnese izvještaj o društvenom podrijetlu članova obitelji. Tako se nastojalo ponovno prosijati sve one koji su uspjeli zatajiti svoje podrijetlo, profesiju ili znanje nekog svjetskog jezika. U novom društvu izbrisani su sve titule i načini oslovljavanja koji su postojali u starom kambođanskom društvu. Ljudi su se trebali oslovljavati kao prijatelj ili drug, oslovljavanje na stari način ili bilo koji drugi način oživljavanja starih običaja i normi predstavljalo je takozvanu bolest pamćenja. Za tu je bolest od dankar ili organizacije mogla stići pozivnica ili ubojstvo. U crnoj knjizi komunizma piše. Nestalo je sve ono na što je čovjek bio naučen. Svaka sloboda kretanja, svaka dopuštena trgovina, svaka medicinska usluga dostojna toga imena, religija, pisanje, a bile su nametnute i stroge norme odjevanja. Crna uniforma dugih rukava, zakopčana do vrata i ponašanja, bez pokazivanja osjećaja, bez sporenja ili grdnji, bez žalbi i plakanja. Moralo se slijepo slušati svaki nalog, sudjelovati u beskonačnim sastancima, imajući izgled potpune pozornosti, urlikati ili klicati po komandi, kritizirati druge i samokritizirati sebe. Promijenjeni su i odnosi unutar obitelji od očeva i majki očekivalo se da napuste djecu ili da u trenutku njihove bolesti ili smrti ne pokažu osjećaje. Ako bi se osjećaji pokazali, to je bila pozivnica za smrt. Kada je pak u pitanju ekonomije, crveni kmeri željeli su povećati proizvodnju riže na 3 tone neuljuštene riže po hektaru prije 1970. sa svom mehanizacijom i obrazovanim ljudima, Kambođa je u prosjeku proizvodila tonu neoljuštene riže po hektaru. Rezultat politike crvenih kmera bila je glad. Oni su htjeli pokazati kako je to jedna sad postala jedno sasma novo društvo. Dakle, jedno društvo koje se sve temelji na, na poljoprivredi. Oni su ukinuli sve što je bilo vezano za bilo kakvu civilizaciju. Dakle, nije bilo televizije, radija, nije bilo novina, nije, nešto su nam pokazali, neki štampani materijale. Ništa nije radilo, dakle, nije bilo željeznice, nije bilo autobusnog prevoza, nije bilo ničega. Dakle, što je što god padne na pamet od nekakvoga urbanoga ili ne znam ovakvoga života, to nije postojalo. Oni su nama htjeli oni, su tvrdili da oni mogu proizvesti toliko riže, da od te riže mogu prodavajući to po svijetu, žive dobro i nahraniti svoj narod i onda su zbog toga sve su bacili na poljoprivredu. Pošto su istjerali sve ljude iz gradova, oni su sve ih strpali u razne radne komune i onda smo mi obilazili takve radne komune. Nešto je bilo to, manje, manje mjeri su to bili dakle, neke, neke poljoprivredne, baš u pravom smislu gdje se proizvodila riža ili tako dalje, ali više su nam htjeli pokazati velike brane koje oni rade za irigaciju, dakle da bi se još bolje navodnjavalo. Mi smo prošli sigurno jedno devet ili deset ovakvih velikih, neke su bile ogromne brane koje su oni gradili, gdje je bilo, mislim, sigurno po 50.000 ljudi koji su radili na, tom, na toj izgradnji. Negdje su bile manje komune i tako, ali to je bio temeljna stvar. Recimo, ako su gradili neku branu kompliciraniju, onda smo ih pitali, dobro, to su neki inženjeri morali projektirati. Ne, uvijek je bio odgovor, to je kolektivan eh, duh kambođanskog kmerskog naroda, ne da je on to izgradio. Ne. Kambođi crvenih kmera smrt je bila posvuda. Postala izreka da Ankar ubija, ali ne objašnjava. I da Ankar ima očiju koliko ima i ananasa. Čovjek je mogao poginuti zbog najmanje sitnice, zbog krađe banane, zbog uzgajanja povrća, zbog toga što je sisao krv goveda. Ljudi su sve to radili jer je u zemlji vladala glad. Ljudi su živjeli od rijetke juhe od riže koja je imala u prosjeku 400 kalorija. Zbog krađe su ubijana djeca i starci. Ubijano je zbog partijskih sukoba. Ljudi su ubijani zbog toga što su bili pripadnici naroda osuđenih na uništenje, poput naroda Čam ili Vjetnamaca. Ljudi su ubijani zbog unutarnjih obračuna u Ankaru. Ukratko, ljudi su ubijani lakše od životinja. U crnoj knjizi komunizma piše Divljaštvo sustava kulminiralo je i u pogubljenjima kako bi se uštedilo na mecima, ali nedvojbeno radi zadovoljavanja čestog sadizma izvršitelja, najčešće nije bilo strijeljanja. Prema studiji Slivinskog striljano je 29% žrtava. Nasuprot tome bilo je 53% razbijenih lubanja, željeznom šipkom, krakom trnokopa, mjestimice motikom, 6% obješenih ili ugušenih u plastičnim vrećama, 5% zadaljenih i nasmrt pretučenih. Sva svjedočenja potvrđuju da je samo 2% pogubljenja bilo na javnome mjestu. Koliko su ljudi ubili crveni kmeri? Najmanji broj žrtava koji se spominje je stona od 800 tisuća. S tim se brojem slažu i Pol Pot i Keo Sampan. Većina pak istraživača govori o milijun i pol do dva milijuna mrtvih. Toliki broj ubojstava i sve prisutnost smrti nisu se mogli sakriti. Preživjeli su stalno živjeli u strahu od smrti. Taj se strah nije mogao sakriti niti pred Marojem Mihovilovićem. Meni je ostalo najviše u sjećanju jedan posjet jednoj komuni, gdje su oni nama rekli da će oni nas, ovaj, da ćemo mi razgovarati sa vodstvom te komune, dakle sa nekim kao, kao nekim skupštinom njihovom. To je bilo na jednom mjestu u jednoj, dakle, nekoj seoskoj zadruzi velikoj. Oni su imali jednu veliku, ne znam kako bi to nazvao, jednu sjenicu ili ne znam kako. Dakle, jedan prostor koji je bio ograđen, ali otvoren i gore imao krov, ali sa strane je bilo, ono, vjetar bi, bi mogao puhat kroz to. Dakle, nije bilo zidova i tamo su bile neke stolci, klupe, ne, u kojima su sjedili ljudi. Mi kad smo počeli dolaziti tamo, mi smo dolazili sa stražnje strane. U svakoj normalnoj situaciji bi ljudi koji tamo sjede bi pogledali ko to dolazi. Ne? Dakle, normalno bi se okrenuli da vide. Ne? On, tamo se niko nije okrenuo dok smo mi prolazili. To je bilo neobična situacija. Svi su sjedili ko da su zakovani za te stolce sjeli smo tamo mi ispred njih i onda smo kao mi mogli postavljati pitanja tim raznim ljudima. Onda smo mi počeli postavljati pitanja, a ovi koji su bili s nama su preveli pitanje i pozvali bi nekoga da odgovori. Dakle, mi smo vidjeli da taj svaki koji će odgovarati da je taj u smrtnom strahu. grla su im se stezala, to se točno vidjelo da su oni u užasnom strahu. A i taj razgovor je bio neobičan jer bi mi postavili neko pitanje, onda bi se prevod napravio koji bi bio možda adekvatan onome što smo mi pitali po dužini, čovjek bi odgovorio vrlo kratko ili žena koje smo pitali, ali odgovor je uvijek u prevodu bio znatno duži. Na koncu je ovo bila jedna situacija koja je ona bila stvarno strašna jer je pošto je bilo to pod tim krovom, onda snimatelj koji je bio s nama sa Beogradske televizije, on nije imao tamo dosta svjetla da snimi. Onda je rekao da bi on molio da se ovi svi izađu van, ljudi, pa da je snimi vani. Sad su oni izašli, izlazili van, jedan, oni su to ko da ide pred streljaški stroj su izgledali. Dakle, to je bila jedna, ono, ono užasna jedan, dakle, nikakve veselosti, ničega. Mi smo vidjeli da to neki užas se tamo događa. I sad su oni stali ispred njega i svi su bili spušteni glava. I to je njemu užasno smetalo. On je počeo govoriti da, da nek dignu ljudi glave, da im se vidi, nisu htjeli. I onda je on sam išao od jednog do jednog, ispod brade im je stavio, stavljao prst i dizao im glavu ljudi su onda dignuli glavu i tak su čekali da ih on snimi. Dakle, to je, ste vidjeli da se tu neki užas događa, jer to, nije, to nisu bili ljudi koji su bili u nekom normalnom stanju. Knjiga Hane Arendt o totalitarizmu počinje ovim citatom. Normalni ljudi ne znaju da je sve moguće. Taj se citat odnosio na klasične totalitarne režime nacističke Njemačke i staljinovog Sovjetskog saveza. Izrekao ga je nekadašnji zatočenik logora u Buchenwaldu. Ali taj se citat još više može primijeniti na Kambodžu crvenih kmera. U njoj je stvarno sve bilo moguće. Lorenz Spik ovako opisuje školovanje djece iz provincija. Rastumačeno im je da je prva generacija dužnosnika izdala, a da druga nije ništa bolja. Tako su ona pozvana da ih ubrzo zamijene. Upravo u toj novoj generaciji pojavila su se djeca liječnici. Bilo to šest djevojaka od 9 do 13 godina. Jedva da su znale čitati, ali partija im je povjerila svakoj pokutiju šprica. One su bile zadužene za davanje injekcija, Naša djeca liječnici, govorilo se, potekla su iz seljaštva. Ona su spremna služiti svojoj klasi. Ističu se inteligencijom. Recite im da crvena kutija sadrži vitamine i ona će to zapamtiti. Pokažite im kako se sterilizira igla i ona će to sama raditi. Najnevjerojatnija stvar bila su naravno pogubljenja. Ona su bila masovna. Ranačit Jimsut, pisao je za program za izučavanje genocida sveučilišta u jailu pogubljenje koje je preživio kod jezera Tonle Sap. Ljudi iz moje skupine počeli su poput muha padati u blatnjavi kanal. Samo se mali broj trudio da neke od njih pokopa. Suda su bili razbacani mrtvi i polumrtvi ljudi. Bili smo previše iscrpljeni da bismo se mogli pokrenuti. S vremena na vrijeme došla bi skupina ljudi kako bi pokupila tijela. Malo njih je oplakivalo mrtve. Čak i rođaci nisu pokazivali svoje osjećaje, jer su znali da mrtvi više ne pate. Svi smo bili komila živih mrtvaca. Pomislio sam, zašto više ne dođu i ne odvedu nas? Zašto više ne završe s nama i prikrate na muke? Šiljati predmet udario me jako u rebra i probudio me dok sam ležao na blatnom dnu kanala. Sporo sam otvorio oči i vidio maloljetnog vojnika kako me ubada sa za njega velikim kalašnikovom. Nije bio stariji od 12 godina. Pin Jata ih u svojoj knjizi donosi ove riječi jednog od vođa crvenih kmera, koje on izgovorio na jednom okupljenom kolektivu. Za zemlju kako gradimo, će dosta jedan milijun revolucionara. Ostali nam nisu potrebni. Radije ćemo zatući deset prijatelja nego ostaviti jednog neprijatelja na životu. Vođe crvenih kmera nisu bili veliki intelektualci, iako je većina njih dolazila iz imućnijih klasa i imali su prilike dobiti dobro obrazovanje. Pol Pot je bio sin bogatog zemljoposjednika. Obitelj ga je poslala u Phnom Penh kako bi se školovao. Bio je osrednji učenik, nije uspio položiti prijemni za srednju školu, pa je godinu dana učio za stolara na tehničkoj školi. S 24 godine dobio je stipendiju za studiranje radioelektronike u Parizu. Školarina mu je oduzeta zbog nepolaganja ispita. U Kambodžu se vratio 1953. i postao član Indokineske komunističke partije. Godine 1965. otišao je u prvi posjet Kini i tamo je dobio svoje najvažnije obrazovanje. U to je vrijeme Mao Zedong spremao pokretanje velike kulturne revolucije, preokreta koji će kako koštati Kinu. Pol Pot je učio iz Maovog primjera. U tom razdoblju, dakle u kasnim 60-ima, kad njegova knjižica je, ta crvena knjižica je Biblija mladih revolucionara, on gotovo anarhistički poziva na pobunu, na to da nema nikakvih svetih eh, kanona, da se protiv svega treba buniti i raditi iznova i stalno inzistira na našim domaćim, lokalnim, to znači azijskim, istočnim, kineskim, kambođanskim, vjetnamskim načelima, koja crpu eh, iskustvo iz lokalne prakse i tradicije. On se okreće Sunija Cenu i čitavom nizu kineskih mislioca iz tradicije. To isto pokušavaju raditi kampučici, s time da oni idu još korak dalje, oni odbijaju čitavu nacionalnu tradiciju. Oni prihvaćaju Maovu metodu umjesto tradicije i naprosto ruše sve što je. Dakle, oni ruše osnove državnosti u tehničkom provedbenom smislu. Na koncu riječ država znači aparat koji održava postojeće stanje stvari, neko stanje stvari. Oni upravo ne žele održavanje stvari, oni žele neprestanu pomutnju, komešanje, kaos, u kojem bi onda neformalne partijske veze osigurali da naši ljudi kontroliraju određene bitne točke. Tu se pojavljuje na dijelu ona briljantno formulirana, iako zločudna, e, Staljinova teza u jednom razgovoru sa Buharinom, kad kaže Buharin, gotovo sam siguran da je većina centralnog komiteta uz mene, a Stalin odgovara, malo nas je, ali smo dobro raspoređeni. Dakle, mi smo tamo gdje se odlučuje, a vi možete imati većinu kako god hoćete, jer tu se u većini i ne radi. To se pokazalo u Kambođi. Nemate demokracije u kojoj većina ima neki smisao. Imate kaos u kojem nema nikakvog ustroja, čak niti takozvanog birokratskog. I onda ove neformalne veze, to da smo dobro raspoređeni, osiguravaju da se nametne pozicija vodstva crvenih kmera, dakle Kije Sampana, Pol Pota i čitavog društva s njima. Prve vijesti o ubojstvima crvenih kmera donijeli su ljudi poput oca François Ponchoa, koji su godinama i desetljećima živjeli u Kambođi i koji su bili u kontaktu s ljudima koji su uspjeli pobjeći od crvenih kmera u Tajland. Poncho je bio Isusovac u svojoj glasovitoj knjizi Kambođa nulta godina, je 1978. Među prvima je donio ove stravične priče. U toj knjizi Poncho donosi priču jednog liječnika koji je bio zatočen kod Sisifona. 6. siječnja crveni kmeri odveli su nas u zatvor Batambang. Bilo nas je 45 i mi nismo bili prvi gosti toga zatvora od kako je došao novi režim. Morali smo nekoliko puta napisati naše autobiografije. Svaki su put kadrovi crvenih kmera bili sve uporniji. Postigli ste dobar napredak od prošli puta, ali mi znamo da neki od vas još nisu rekli svu istinu. Mi znamo istinu. Zašto je onda vi skrivate? Ankar vas ne želi ubiti. Nemojte se bojati. Tim svojim ponašanjem samo pokazujete da se niste još preobratili. Nakon tri takva sastanka, jedan moj prijatelj je otkrio da je bio vojni doktor. Tjedan dana kasnije nestao je. Vijesti o ubijanjima donijeli su ljudi poput Dita Prana. On je preživio četiri i pol godine rada na poljima smrti preživio je jedući insekte, štakore, čak i meso s tijela nedavno pogubljenih ljudi. Dit Pran umro je 2008. U osmrtnici koju objavio New York Times piše. U studenom 1978. Vijetnam je izvršio invaziju na Kambođu i izbacio crvene kmere s vlasti. Gospodin Dit otišao je kući u Siem Rep, gdje je saznao da je 50 članova njegove obitelji ubijeno. Bunari su bili ispunjeni kostima i lubanjama. Vjetnamci su ga postavili za poglavara sela, ali on je pobjegao jer se bojao da će oni otkriti njegove veze s Amerikancima. Njegov 90 km dug put do tajlandske granice bio je ispunjen opasnostima. Dvojicu njegovih suputnika ubile su postavljene mine. Dit Pran sastao se u Tajlandu sa Sidnijem Šambergom i svojom obitelji. Otišao je živjeti u Sjedinjene američke države. Zaposlio se kao fotoraporter u New York Timesu. O njegovoj sudbini snimljen je i sjajan film Polje smrti u režiji Rolanda Joffea. U filmu Prana je glumio kambođanac Haing Ngor, koji je sam preživio režim Crvenih kmera. On je pak po zanimanju bio liječnik, ali to je morao kriti u vrijeme vladavine Crvenih kmera. Svoje zanimanje držao u tajnosti i dok mu je supruga umirala na porodu. Nije je mogao napraviti carski rez jer bi otkriće da je on liječnik ginekolog koštalo života i njega i njegovu suprugu. Edith Pran i Haing Gore samo su jedni od kambođanaca koji su nakon pada režima govorili o njegovim okrutnostima. Ali svejedno je velika većina crvenih kmera ostala nekažnjena zbog zločina, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Ovdje još imate dodatne poteškoće. Inozemna intervencija zakasnila. Nemate ovaj tip suda kao Haško sudište gdje bi se pojavio svjetski autoritet, je to te kasno u nas. Nemate jasnu pravnu tradiciju i iznad svega nemate svjedoka. Jer su oni toliko ljudi pobili da je tamo gdje se ubijalo zaista zanemariv broj svjedoka osta. A ti koji su ostali su najvećim dijelom za nas nepoimljivom disciplinom vezani jedni uz druge potpuno nepripravni nešto govori mogu govoriti dakle preživjeli od žrtava, tih ima iznimno malo. I još je prošlo je dosta godina pa su neki umrli onda i prirodno smrću ili smrću koja je inducirana svim onim što su doživljavali u logorima. Tako da zapravo imate situaciju prošlo vrijeme, ljudi se neki ne sjećaju, većina nije bila tamo jer su ih naprosto odvajali jedno druge. Jer e, u Kambođi je bio provođen teror koji je koristio predmodernu metodu od uha do uha, odnosno od usta do uha prenošenja, dakle e, usmene predaje. Nije bilo televizije, nije bilo radije, nije bilo novina, nikakvih sredstava komuniciranja nije bilo. I zato se moglo dogoditi da su ljudi prenosili priče, ali ja sam mogu reći ja sam čuo od vas, vi ste čuli od Ante, Ante čuo od Štefeka, a Štefek čuo od Danice, ali gdje je original, što se zapravo dogodilo, mi ne znamo jer su oni koji su bili tamo ili pobili, ili su bili tom vrsti perverzno komunističke omerte vezani jedni uz druge u toj e, solidarnosti do smrti u kojoj oni jedni druge neće istati. Nikakvih dokumenata nema. Vi nemate niti proglase u novinama jer novina nema. Vi nemate ni odluke vlade jer vlade nema. Vi nemate ni odluke centralnog komiteta, jer taj centralni komitet je po staroj komunističkoj navadi djelovao bez zapisnika, kao što je recimo Jugoslavenski centralni komitet i politbiro do 47. Eh, ili čak 48. bez zapisnika funkcionira. Dakle, nemate dokumenata, nemate svjedoka, imate leševe. I sad ćete reći, ovo je kriv ili ono je kriv. Vjerojatno svi oni su barem odgovorni ako ne i krivi. I to dovodi do enormnih poteškoća u suđenju, gdje je povijesna istina nedvojbena, ali konkretna ova koja bi bila kazneno realna i relevantna je vjerojatno teško ustanovljiva pogotovo kad su ova dva vođe umrli, zapravo za ostale se tu više ne može puno dokazivati. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Tina Baričić, a u rediju vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.